Maite Etxeberri, egunon? Egunon. Endaiako erretentzio zentron ari zira lanean, gaur egun e, zentro hortan zemat eh, jende badira eta ze profiletakoak dira? Alors, euh, gaur egun badira amazortzi uh, pertsona erretentzio euh, zentroan eta euh, perfil biziki desberdinak batzuk uh, karrikan atxilotuak izan dira, beste batzuk presontegitik ateratzen dira, baina kriterio haman komuna dela ez dutela paperik. Mm. Eh, Oiek dira eh, irun eta endaiako bide hortan atxilotuak diren eh, migranteak, edo beste batzu dira, beste erabateko migrantea dira? Alor, uh, mugan atxilotuak euh, direnak izigarri uh, gutxi ikusten uh, ditugu batzutan uh, gertatzen da. baina euh, kasu gehienetan uh, berbidaliak dira uh, segidan uh, mugaren bestaldera. Eta ez ditugu ikusten uh, erretentzio zentroan. Mm. Eta ze irizpidirekin bidaliak dira, zendako batzuk kanporatuak dira bere espainiaratu kasuna, beste batzuk aldiz atxilotuak dira? Alor, dependitzen du, zuzen bide mailan bat dira uh, akordio desberdinak, adibidez bada Malagako akordioa, da akordio bat frantziak estatu eta eh, espainiol estatuaren eh, artean, eta uh, akordio hori permititzen du, diendea estatu batetik bestera bidaltzea, uh, lau ordu baino guti pasatu direnean mugaren bestaldean. Bera, Beraz, hori da prozedura eh, simplifikatu bat, uh, usutan endaiako jendea ikusten ditu, diendea eh, karrikan, poliziak betetzen dituela fitxa txiki bat, eta ekartzen dituela jendea zubiaren bestaldean uh, espanol poliziari. Mm. Eta aldiz beste batzu dira, adibidez zuen zentroan dire batzuk, aspaldi hemen bizitirenak, baina behar bada ez dute paper egokirik, ez dute ongi paper hori garregularizatuak, eta behar bada atxilotu ditu kontrol batean, eta ze bide egiten dute? Alor, uh, olako kasuetan e, izaten alda kontrol bat karrikan edo euh, autopistan, eta uh, olako kasuetan jendeak baditu gehienetan endependitzen du neuri eh, desberdinak eh, badira, baina deitzen dena in obligazion a, a le, le mm. eta uh, zentrotik pasatzen dira. E, endaiako zentroa inkusten ditugu uh, jendea korrezatik, bordeletik, batzutan zutan lionetik, ez da bat ere ber perfila bai. Mm. Errandiazu hausitegi bat ere, hausitegira doaz, eta normalki epailek ze kondena, ze bide hartzen dute? Epailearen uh, ejola da kontrolatzea ea eh, prefekturak ongi erabili duen eh, prozedurak. Prefekturak ez badu ongi erabili uh, prozedura, jendea liberatzen eh, aldu. Mm baiona erran behar da, uh, eh, baionako uh, eh, epaileak dola urte bat hemen dela, eta uh, izigarri gutitan uh, dituela pertsonak. Beraz, pasatzen dute, alor, hilabete bat, eta hilabetearen uh, baten buru Eh, berriz ikusten dute epailea, eh, epailea kontrolatu behar du ea prefekturak e, gauzak aintzinarazten ditu pulsionea kanporatzea antolatzeko, eta e, ez badituzte lortu kanporatzea, e, beteren buru berriz ikusten dutela ere bai epailea. Hmm. Jakina da prefektura bakoitzak migrante edo papirik gabeko kopru bat kanporatu behar duela, edo manu bat baduela gobernuaren ganik, prefetura bakoitza behar duela urte bakoitzen horremese jende kanporatu. Irizpide hori legala da, egiten da, betetzen da, COVID-arekin ere? <laughs> ez dakigu e, zehazki, eh, eh, zuzenki, ze prefekturak zenbaki dituen, baina badakigu, barne ministerioak baditu zenbakiak, la politik du xifre existitzen dela, polizian eta administrazioan, eta eh, hori hortaz eh, segur gira. Alor, pasaden eh, Frantzia mailako uh, zenbakiak atera ditu, uh, barne uh, ministeritzak. Ekusten duguna dela apaltze izigarri importantea uh, kanporatzeetan, uh, eh, erdiaz, uh, eh, abaltze eh, hori. Uh, nahi du, utzi dutele, dituztela uh, atxikitze zentroak idekirik, krisia eta pandemiaren garaian, eta ber momentuan ezin zituzten, uh, ez ezin zituztela uh, kanporatu. Beraz, erran nahi du urte honetan eta gu ikusten dugu uh, endaiatik. Jendea egon dela atxikia uh, zentroetan, baina ez dituzte lortu uh, kanporatzea. Izan da, eh, zer, zerbait zentzu gabekoa, uh, zentru horiek segitzea mm. uh, idekirik. E, asilo edo geriz eskubidea edo eskaera ere egingo dute hainitzek, oigitako batzuk, Memento honetan, adibidez, pandemia gatik ere, hori dena gelditua da, e, erritmoa apaldua da? Alor, zenbakiak erakusten dute uh, apaltze bat uh, badera ere bai, alor, gu ikusten ditugu bi uh, gatik, lehena dera frantzaz administrazioak pasatu dera numerikoan, eta bat dituzte prozedura bat de dematerializazio, eta izi gari uh, zaila dela itzorduak hartzea prefekturan. Hori uh, Parixen, kaxik uh, ezin eskoa dela, itzordu bat uh, ukaitea prefekturan. hori apaltzen ditu uh, zenbakiak, uh, pertsona ez badu uh, gaitasunik uh, bat hartzeko eta bere asiloa uh, galdetzea. Eta bigarren kriterioa dela dena geldian egon dela COVID denboran, prefekturak uh, be, ez dute hain ideki, ofpra ere bai bere lana apaldu duera, beraz administrazio guziak bezala, azken finan, Eh, dena geldian egon dela ba, COVID-arekin. Naiko nuko berriro etorri e, endaiako muga honetara, hemen ikusten dira usu, beraz, e, nola poliziak eizatzen dituzte migranteak muga pasatu dituzenak. Eizatze hori zuek nola zimadetik nola kalifikatzen duzu? Gu inutila atxamaiten dugu uh, olako uh, jokoetan uh, sartzea gehien bat ikusten dela ere bai eksperantziaz, eh? hainbat uh, polizia uh, kopurua handitzen denean mugan, Eh, pasor delako uh, kopura handitzen dela ere bai. Mm. Beraz, eh, azken finean, da kontra esankorra izaten alda, baina poliziaren uh, kopurua handitzea ekartzen du delinkuentzia gehiago uh, badela. Zenta polizia denean, uh, uh, denean, pasatzen da, eta lasaia da ez da arazurik. Alor, ez gira italiaren, italiako mugaren egoeran, hori uh, ezan uh, behar dela, baina ikusten da ere bai pixkan naka, pixka kontrolok zorazten uh, eh, direra, hor azken hasteetan garen hainbat puntu eh, itxiak izan direra, terrorismo uh, aitzakia. E, prefekturaren agirian idatzia zen, mm. erabaki hori uh, dela la Direction General des Etrangers en France akordioarekin hartua izan dela, eta ne hori hori ez du ezer ikustekorik terrorismoarekin. Mm. Alde batetik eh, emigranteak kanforatzen dira eta eizatzen dira, eta bestaldi, bai honen bada pausa gunea, non bada duen, olako ofizialtasun bat, hori ere bada kontra esan bat ez? Ah, be, bada kontra esan bat astapenetik, eh? Ah, garaiako eh, prefetak eh, ezin zuen uh, pausa idekitzea. Beraz, uh, bai, baina uh, nik uste pausa da... Mm, zerbait beharrezkoa, zenta pertsonen lehen beharrei uh, erantzuten die, eta da duintasun minimo bat uh, emaitea, zenta bon, eh, pausan hori da, da duintasun minimoa, ez da ezer handirik uh, anik da justu uh, posible izaitea diatea, dutxatzea, eta lo egitea. Beharrezkoa da uh, jendartearen mobilizazio olako egoerik aurre egiteko ez bakarrik utzi instituzioei? Guztiz ados, uh, horrekin, pentsatzen dut gainera biziki importantea dela jendea implikatzea eh, uh, olako eh, uh, ajeretan. Zenta ikusten dugu, jopa guzian, nola eh, eskun mutuak eta haien diskurtsoak handitzen direra, baina ni segur naiz fondoan jendea prez dela uh, jendea ajera, eh, emaitea. Minasker, maite txeverri. Minasker zuri.